kino kiganiro abari mu makungu rero muraheza mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise WhatsApp, inosa bibona imana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe nanje ara dezihebukeye neza sangwa ikaze igiye gushingira kukubahana aremeza neza ko atagihugu na kimwe gishobora kwiba ko conyene Evariste Ndayishimiye avuga ko muri iyi myaka iheze leta arico yitwararitse mu gutorera umuti ibibazo igihugu carimwo umviriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye twaritwararitse muri iyi myaka iheze turihata kugira ngo twerekane ko uburundi butariho kugira ngo bugore amakungu twaricaye turisuzuma turabona ibitugoye ari nabyo byatuzingamitse ntitwitaho iterambere hanyuma turabitorera umuti nagomba rero menyesha amakungu ko twakuze baducukije hageze kuko bitabuko n'ubu tuba tugicira inkonda ubu twarakanuye turaca ubwenge ubu mbere twatanguye kubyerekana tutitwararitse guhesha izina uburundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye ku kubahana kuzuzanya ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'uburundi n'amashyirahamwe atandukanye ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya tugiye kwereka amakungu ko uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi muramaze kubyibonera ku ruhara uburundi bufise mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba ku isi no kurwanya ubukozi bw'ikibi mu bihugu turashima kandi turishimiye imigenderanire dufitaniye n'ibihugu bigenzi n'amashyirahamwe atari make yo mu karere ka afurika tugiye kuyikomeza twebwe turemera ko isi ari imwe ata gihugu coyihariza ngo kiyigabe kandi imana yagaburiye ihanga ryose igisata cyaryo turemera kandi kata ata gihugu coba ukwa conyene kuko ibihugu byose bigize umubiri umwe uburundi buvuye ku isi isi bisambutse nico gituma ibihugu byose dufise byinshi biduhuza kandi kimwe cyose gifise uruhara rwo gukorera mu runani n'ibindi bihugu imigenderanire twifuza ni uko atabihugu byoza biriyitirira amakungu kugira ngo bikumire ibindi no kubifatira ingingo z'agahotoro ababikoze barakwiye kwisubira gusubiramo neza inzira yo kunga imigenderanire irama n'ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose ibyo tutumva kumwe ntibyotorerwa umuti mu gukoresha igihagararo ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe yo gutahurana no guhanurana tugira ko duhanura n'ibihugu dusangiye umugabane wa afurika kwirinda inyoshya mbi zobajyanisha na bene wabo nicyo gituma tubandanya twugurura iyi miryango ibihugu canke amashyirahamwe mu mpuzamakungu yifuza ko twegerana gusumba kugira ngo duhanahane ibyo umwe wese ashoboye gukora hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi izi nimero zose kandi zifise WhatsApp mwuzukuru wanjye twebwe kera twarafashanya twari twunze urunani rw'intamenwa ego wumvise eh, ikiganiro ego ikiganiro urumvise ikiganiro turi ko uno munsi umukuru w'igihugu verisite ndayishimiye murahejeje kumwumviriza ashikiriza ko leta y'u Burundi kiye gushimikira cyane cyane ku migenderanire ishingiye ku no kuzuzanya hagati y'u Burundi n'amakungu ubwa mbere ibi mu bivuga kwiki aha rero urabona aravuga ati nk'uburundi nabwo nyine burafise uruhara mu iterambere ry'isi ari naho ashimikira ati iyo migenderanire uko ikenewe igihugu cyose kiba gifite icyo gishoboye n'ubu n'ibyo igihugu cyose naho kiba ari masikini kiba gikenye gute mm. eh, kirafise uruhara mu ruhando mpuzamakungu eh, kirafise icyo kimara n'ubwo bitamara bimwe hariho ibikize hariho ibikiri mu nzira y'amajyambere hariho ibikenye umugabo byose birafise uruhara kandi n'ibyo bikize bigomba kuguma bikize mu mhm. kurondera ibindi bihugu hama n'ibyo bikeye nabyo bikarondera gutunga biciye muri ibyo bihugu bindi nyine mhm. kuko wenyine mu gihugu hagati nko mu burundi kuhakura ibikiza abarundi bose byohava bigorana mhm. ibyo nashoboka eh, mhm. urumva rero gukenera amahanga birumvikana eh, n'amahanga gukenera rero uburundi birumvikana mugabo rero umuntu acaraba ati ikibazo aho kiri undi akeneye uwundi gusumba uwundi kuko hariho ndabona nk'akararo umuntu ufite nk'amafaranga mhm. eh, akagomba kujya gusuma ibihugu bya buraya rimwe na rimwe usanga ari bishyira imbere inyungu zabo rwose ugaca usanga naho igihugu ntacyo kiriko kirunguka iki cyoco cyotorega umuti gute ibyo aho niho hahagaze ikibazo rero mm. nta n'umwe atazushyira n'ibyo perezida yavuze nawe nyine yashyize inyungu z’u z'uburundi imbere mhm. kuko umwe wese ashyira inyungu z'igihugu ciwe hmm. mugabo rero tugatandukanya inyungu z'umugwi mu gihugu n'inyungu z'igihugu hmm. nibaza ko ibyo eh, kenshi tutabitandukanya ni ukuvuga iki hmm. yewe ndondera inyungu nkavuga ni wewe tukorana ubanza kwemera imigabo n'imigambi yanjye nk'umugambwe kanaka cyangwa nk'umugwi kanaka ibyo ntibeza ngo bikore ni ukuvuga iki aho o nimwe tuvuga mu kirundi ko akishyura urugo karuva imbere hmm. ariko kumbure aha hose aha hose naho tuba turi ko tuvuga tuti igihugu kiriko ko inyungu zacu imbere y'imigenderanire mu makungu birafise amategeko abigenga ku buryo amakungu yonyine aba ariyo ko imikono ku masezerano atandukanye ibihugu bigira ko ibingira ntangorane biteye cyane Eh, naho bihagaze nyine naho bihagaze mu mm. burundi kwitiranya mm. eh, kwitiranya umugwi cyangwa eh, ubutegetsi kanaka n'igihugu n'abanyagihugu mm. ni kuko wewe ugomba utujejuje kuvugana n'uriya muntu kubera ngombwa ko tubanza kuvuga rumwe ku migenderanire y'igihugu aho urabye igihugu cyose naho rero ikibazo gihagaze mm-hmm. kuko eh, hanyuma kandi ikindi kibazo aho gihagaze naho ni uko twebwe muri demokarasi hmm. hanyuma rero babona bati ibyo bintu mwebwe ntimuriko mubigenderako mu burundi hmm. rero ko mutereko ko hariho nibi nibi bakabidoma ku rutoki hmm. hanyuma agaca agira ati twebwe rero muri ico gihe eh, ya masezerano y'ikotonu turayakuye muri ico gihe rero wewe uri umurundi ukeneye inyungu y'igihugu bitakwije ego kaneziyusi kaneziyusi ego icyo uri kuravuga umukuru w'igihugu arashimika mm. ati tugiye gushyira imbere gufashanya n'amakungu ku bijyanye no gukingira ibidukikije nk'akarorero eh, mu byo yashikirije ati guteza imbere no gukingira kiremwa muntu ati turugururiye imiryango ibihugu n'amashyirahamwe yipfuza kwegerana cyane na leta kugira ngo bifashanye kimwe kimwe cyose mu byo gishoboye mwebwe mubona gute murangiza imigenderanire kugira imere neza mu bw'iciyumviro cyanyu murangiza ni uko ibimenyetso e, byasezeranywe biranga indwara rusange biba bikurikije hmm. hanyuma abo bantu rero turabiyubatse ibyo baturonderamo mhm. yuko barondera ibindi ibindi birengeye ibijyanye n'agateka ka muntu ibijyanye n'intwari ibereye nta mm. kindi kuko burya eh, ibyo bashimikira ko dusomye mu rwandiko eh, geneve tukara mu nzandiko biriya ibyo bafatiye ko n'ibintu akenshi nk'uko mpeje kubikubwira mbere wasanga bivaho hagati mu gihugu biva muri twebwe abarundi nyine mm. ntibiva no muri abo ayo makungu mm. usanga biva no muri twebwe kuko hari ibiba mu gihugu igice cy'abantu bamwe ntibacishimire mm. bakagira muri ayo amashyirahamwe mpuzamakungu n'abandi ugasanga bari batanga amaraporo ugasanga bari barandika ibintu ugasanga biriko biragirizwa igihugu hanyuma bagenda kubiraba bagasanga kumbure ivyo bivugwa birafise ishingiro bagaheza bakaja inama n'igihugu ntibumvikane kuko icyo gihugu kiba gifise nawo umurongo wundi ugasanga uriko uvuga uti ndi muri demokarasi mugabo ufise uwundi murongo wewe wa politiki ugenderako mugabo utajanye n'ibyo ariko kubijanye kanezi yose nabo urangiza kanezi yose kandi ubu ni uba wishe uba wishe urukino urangiza kanezi yose ariko kubijanye n'ivyo vyegeranyo haraho bihore biboneka ko mu kugira ibyo byegeranyo hari usanga barengeje boreka kurenza gute kandi kumbure badafise n'ingene binjira mu gihugu ngo babitohoze neza babinonosore kandi bavugane na leta amaso mu yandi ugira uti rero ibi byose babandanye bavugana mhm. nicyo twavuze tuti iyo ugomba ni si igihugu cyonyine igihugu kivuga abanyagihugu mhm. mugabo muri abo banyagihugu bonyine havuyemo bamwe bakavuga ati twebwe ibintu natwe tubona neza mhm. kandi abo bantu bakavuga ati twe twabwiwe n'aya mashyirahamwe n'aba bantu akaba n'akaba ntabwo ashobora utari mashyirahamwe ahubwo ndayirukanye ndayakuyeho mhm. muri icyo gihe none uba uri kurondera gusubiza hamwe kugira ngo urabe yuko eh, acisha urugo kataruva imbere amahoro neza amahoro amahoro cyane tuvugana nande muriko muravugana na Ejide naco nzoba ndi muri Africa y'Epfo kaze Ejide eh, murakoze cyane ego ni rya mbere kumbure turabahaye ikaze ego murakoze cyane mutumbeye eh, ndi Pretoria ego kaze rero mushikiriza iciyumviro mm. canyu murumvise ivyo turi kuno munsi umukuru w'igihugu ariko ararahira ati imigenderanire y'u Burundi igiye gushimikira imigenderanire n’andi makungu gushingira kukubahana kubahana kuzuzanya icyumviro cyanyu namwe eh, murakoze cyane mhm. eh, tugiye ah, kuri iryo jambo nyine ko igihugu yashikirije yuko imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu itegereza kukubakira kukubahana mhm. ah, burya tubirabye usanga iyo niyo ngendo muri diplomasi yategereza kuba yaratanguye gukorerwa ku kuva kera hmm. eh, ni ukuvuga icyo nshatse kuvuga ngaha ni uko iyo kuva inyuma yo y'ukwikukira kw'igihugu abagenda baganira mu migenderanire abajejwe kugorora imigenderanire y'igihugu n'amakungu baza gushyiraho ati eh, kubahana hmm. no kuraba inyungu z'igihugu cyawe eh, ubwa mbere hmm. ubu igihugu cy'uburundi nibaza ko kitaba kimeze nk'uko kimeze ubu Hmm. E, ku bw'ibyo mu yandi majambo hajya ni uko ngira ngo e, tutaba twabihaye ingufu nk'uko zikwiye hmm. e, ni ukuvuga ati uburundi imbere hmm. n'amatuje mu kuganira ukuntu dufashanya ukuntu tugirana imigererane twubahane ariko nk'umurundi ishyize uburundi imbere none uburundi imbere nibyo urabona barakunda kugira bati ibihugu by'abanyaburaya iyo biriko biragira imigenderanire bikunda gushira inyungu zabyo imbere ugaca usanga ibi byo muri afurika rimwe na rimwe kamenga nta nyungu byabikuyemwo eh, izi nyungu z'igihugu nazo umwe hmm. mu zoje imbere gute nimba tugira ngo dusezerane tugirane amasezerano bikaba ngombwa ko je antegeka ko ntegereza kuraba ku nyungu ziwe je ntaravye ku by'inyungu zanje mhm. bica bituma rero eh, iyo ushatse kuvuga ngo eh, nawe ubanza uraba inyungu zawe nabyo menga bisumba ibindi ibihugu rutura mm. ngo bisumba ibindi mm. ahubwo nibyo nimwe ndavuga aha bihaye umurongo wa diplomasi wo mm. gusuzugura ibindi bihugu mm-hmm. none eh, ubundi bwo ubundi bwo nimba ntabaciriyemwo ejide ubundi bwo mwe mubona imigenderanire yo kubahana hagati y'ibihugu itegerezwa gushingira kuki nimba twicaye ku meza eh, na karoro ntanze tukavuga ati ubufaransa nibwo tugira tuganira uyu munsi hari eh, amasezerano ya bizinesi tugira dukore si itegeko utegereza kumpa ngo urumva ngo genda umpibi hmm. oya turicara duharire tunegosiye ariko mbe mfise uburenganzira bwo guhitamo turumva wewe ko tutumvikanye rero basi kumwe amafaranga yawe ndagiye nzorondera uyundi mukiriya mhm. uyundi mukiriya w'utuntu twanje ariko umenye ko ibihugu rutura byinshi duvuze nka amerika ubufaransa ubirigi oranje n'iki bo bafise mu mutwe ko eh, baje muri afurika akabwira ati nkeneye peteroli yawe mhm. utegereza kuyimuha ku giciro kandi akubwiye apana eh, kuganira mhm. kubyumvikana icyo rero n'icyo uburundi burimo buranka kandi kirafashe kirumvikana uburundi butegeza gushira imbere nabwo inyungu zabwo nibyo nyene mhm. ariko rero bo babibona yuko ubu mhm. basuzuguye mhm. ati igihugu kuko mu byo biteguriye umenye ko batureka ngo ngo turonke independence mu byo biteguriye bateguriye ko Afrika itegeza kuba mu buryo buti eh, mu buryo indirect niko no bivuga mu gifaransa ko butegeza kuba biri koloniza ibihugu bya Afrika ariko noneho igihugu gitanguye kwisubira ko ati burya rero twebwe ubu twarakuze sinzi ko mwumvise mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze hmm. yavuze yuko twarakuze ubu ntituconka ntituca abana mubwira ngo urumva dukora ibiguca dushaka kwigenga dufata ingingo zacu tuzifatire twebwe ubwacu yego aho nyene ejide eh, urangiza wumvirije uko umukuru w'igihugu yabivuze eh, urahejeje gushikiriza bimwe mu byiyumviro nawe ubona kugira nyene iyi migenderanire iteze imbere igihugu koko urangiza akajambo urangiriza ko naka kuko none ugira umbwire yuko abazungu bazovuga ati buturemeye cyangwa abafaransa bazovuga ati buturemeye reka eh, duhuze hagati tuganira ibiciro mhm. sinzi mhm. kandi umenye yuko mu bihugu bimwe bimwe amerika bafise eh, politiki y'uko iyo eh, baje bakagutegeka ikintu ukacanka bakwita ko ubangamiye inyungu z'igihugu cyabo canke nayisi abo bose babisaba ko mm. bisabwa yuko rero abo bose baza ku meza bakaganira bakaraba ko bemera ko Eh, haba kuganira bahuza panakuza batanga amategeko ariko impande zose ntihagire n'umwe adadaza impande zose ntawe utegereza kudadaza mu gihe ubona ko utari murarengana ego umwe wese agenda avuga ati igihugu canje igihugu canje mhm.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 ndagarutse mbona ngira ngo nta nta bariko barafata umurongo niyo bawufata murafise ikindi cimviro yego urabona icyo ni uburundi n'amakungu imigenderanire ni ikintu kirekire cyane urabona nta muntu kivuga mu isaha imwe ngo akimare mm. nkayatwakiye ku mayani mm-hmm. hanyuma urabona ni uguha nk'akarorero ugiye kuraba iyo umuntu yobihera yurinda kuraba ingene iyo migenderanire yagiye yubakwa mhm. kuva tuciku yagiye yubakwa kuva tucikukira mhm. ibyagiye biramera nabi ego ibyagiye biramera nabi hanyuma ibyagiye biramera neza mhm. n'ingene yagiye itosekara igata n'akaciro eh, guteba n'aho ukumbure hoba hageze kwinagurwa mm-hmm. mugabo urabona mu kunagurwa urabye mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze mm-hmm. yarashyizemo eh, icyo novuga umurongo ntarengwa mm-hmm. aravuga ati turuzuzanya kandi ntitugomba ko mudufata nk'abaciro eh, urumva rero iryo ni ijambo rikomeye Mhm. turaheza twebwe natwe nk'abarundi tukisuzuma tugasubira inyuma mbega biva kuri abo banyamahanga cyangwa na twebwe biratuvako mhm. eh, umuntu abirabira muri izo mpande zose kuko imigenderanire nk'uko iryo jambo ribisobanura ni ukugenderanirana ndakugendera nawe ukagendera hanyuma tukagenderanira ku byo dusangiye n'ibyo dufitaniye ku nyungu rusange ni mhm. ukuvuga ku nyungu y'iwawe n'iy'iwanjye kandi si ngombwa hariho uwavuze ati abantu baje kuza kurondera ubutare bakabwira bati tubugondera kuri iyi beyi atari aho naho turarondera abakurwanya tugukureho kubera wazi wanze amafaranga tuguhaha mugabo butagaragara n'ingene bugurishwa aha nyene kanezi egide ntaco nzoba muri afurika y'epfo ko mure eh, niwe mufatiye ko yakuye yagize ati muri ibyo bihugu by'abanyaburaya rimwe na rimwe nibo baza bashiraho amategeko bishakiye ariko we yashize imbere ikintu ati gushira imbere igihugu imbere uburundi imbere ariko ibi byose uca usanga n'ayo makungu nayo ni kwagira nk'uko mwari mwabishikirije ngewe ngiye eh, kubera iyi radiyo sanganiro mm. ngiye kuvugana na n'iyindi radiyo ikomeye yo ku isi kugira ngo bamuhe uburyo ngira ibi n'ibi n'ibi mm. mugabo bagashaka kubwira bati kugira ngo natwe dukeneye kuvuga ibiganiro ibi n'ibi n'ibi urumva muri icyo gihugu ushize igihugu mu kaga mhm. ni ukuvuga ikirere wowe wagiye mu mugwi wawe ugira uti ngomba guteza imbere umugwi wanjye mhm. nubake umugwi mugabo sinubake uba ugomba gukorera ya nyungu ya wa muguru wawe mhm. nk'uko duhereje kubivuga ariko aha hose ndabwo nk'akarorero mhm. tutariwe turajya we bavuze bakunze kuvuga abanyaburayi bakaraba mu banyaburayi gusa ndaguha akarorero ejo bundi uburundi bwarasabye kujya muri sadeka iryo shyirahamwe rya afurika riraba afurika y'ubumanuko ubumanuko bamaze bamaze kubwangira inshuro nyinshi kandi n'abanyafurika mm. mhm. muri raporo igira kabiri benshi barabivuze ibyo eh, mhm. bavuze ko bari n'ukuboko kw'abanyaburayi gutyo gutyo gutyo rero twebwe nk'abarundi twaza kuraba ni kubera ko kuboko kwinjiramo kutinjira mu bindi mu bandi mu bindi bihugu ikindi gihugu gisabye gica cinjira ni kubera iki kuko hajya imbere yo kuja gutosora uwundi ubanza kubanza ko nawe ukanura neza yego urangiza rero uti uku gushyira imbere igihugu imbere no kuheza none urayaronka niba uronka cumi ku ijana mm. araza neza mm. bivana kuko utigaba ntiyigaburira atahinguriro ufise ubutare tugomba kubushora mm-hmm. ikawa tugomba kuyishora mm. igiciro niwe wazokigena si ngombwa ngo kuko wewe abazi yuko utaja kuyinywa yose ngo uyimare ubwo butare ntaja kubukoza ntuteka uburye urumva ugomba ni ukumenya amayeri ni amayeri iyo ufite ingufu zikwiye nubwo atabuhinga mu mahinguriro n'ibindi bufise hano ikindi nacyo ni uko mm-hmm. eh, umuntu atangura kuraba mu nzu iwe akugarira iwe kugira ngo ibyonyi ntibihave biza kumutwara ibitungwa kuko eh, iyo ibikoko bitugariye neza ngo amere neza ugaca ibihenge birumvikana yuko ayo makuru rero atayikira aho urakoze hanyuka bakagusahura bakabitwara urakoze rero mhm.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 ko dushimikira cyane cyane ku bijyanye no gufashanya Burundi n'ibindi bihugu aha twafatiye ku ijambo umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye yashikirije kuwa wa cumi n'umunani ku kwezi kwa gatandatu yariko yimikwa muri ayo mabanga iyo ndongozi akaba yavuze ko ku bijanye no gufashanya ku Burundi n'amakungu leta igiye gushimikira ku migenderanire hishingiye kukubahana eka n’ukuzuzanya tubashimire mwebwe mwariko mwumviriza kino kiganiro barakoze abatwumviriza bari mu makungu na cane cane abatwakuye hari Canesius mu Birigi yanatwakuye kabiri eka na Ejide na Chonzoba watwakuye uri muri Afrika y'Epfo i Pretoria